you. com sempre ho fem, amb música. Amb música i un tema que ha escollit, en aquest cas serà el Ferne. El Ferne, com ja sabeu, els nostres milers, centenars de milers d'oients, és algú que li agrada molt el rock, el rock clàssic, i en aquest cas ha escollit un tema que es diu Missio. De quina banda, si plau, Ferni, il·lustra'ns? Mm. Queen no. Queen ja sé que t'agrada molt, però no tenim a Queen. Aquí tenim els ah, Rolling. Ah, ah. Més, eh, digui'm, vocalitzen més, que si no t'entenc. Eh, els Rollins? Rollins què més? Exacte, eh. Rolling Stones. Doncs sí senyor, tenim aquest Miss You del Rolling Stones, que és un tema que va escollir el Ferne, és tot un clàssic, són els Stones, encara estan vius, cosa que és un miracle el, amb aquest frenesí de vida que porten. Som-hi, Miss You, que vol dir Et trobo a faltar, dels Rolling Stones. Música seguim i ho fem amb un tema que he escollit jo, perquè mentre escollíem cadascú que volia que sonés, em van donar permís explícit, que no implícit, de que podia eh, escollir un, una cançó jo, i jo he decidit que com que avui la cosa és bastant roquera, ja ho veureu, doncs per no per no desentonar gaire, doncs posarem un rock. De fet, posarem rock and roll. Rock and roll d'una altra banda també Mm, mítica que es diu Led Zeppelin. Així que anem a escoltar rock and roll de Led Zeppelin, així a poc a poc ens anem coneixent i sabeu els gustos de cadascú de nosaltres, que és la gràcia de tot plegat també, no? Som-hi, Led Zeppelin, rock and roll. ara comencem i com, potser comencem aquesta secció i potser serà l'única vegada que existirà, és l'acudit del mes. L'acudit del mes que hem decidit, de fet, sobretot el va decidir el Ferni aquell dia i no sé jo si es tornarà a repetir. Però us deixo amb l'acudit del mes. És, vaja, a veure què us sembla. Cada que que és un tio que anava a per el camp, amb un moment El tio veu un ovelles acompanyades del corresponent pastor, el tio s'acosta i diu, caram, quines ovelles? Diu, mengen molta herba aquestes ovelles? Diu el pastor, diu, quines, les blanques o les negres? Diu, les blanques, no sé, diu, uns tres quilos d'herba cada dia. Diu, les negres, diu, també, uns tres quilos. Eh, caminen molt al cap del dia, diu, quines, les blanques o les negres? les o sigui, 5 quilòmetres cada dia. Diu senyora Graus, diu també. Li fan molta llana, diu quines, les blanques o les negres? Diu les blanques. sigui, uns 3 quilos la temporada. Diu les negres, diu, també. Diu, escolti'm, diu, perquè quan li pregunto, diu, que si les blanques o les negres? Diu, ah, diu, és que les blanques són meves. Diu, les negres, diu, també. Bé, aquest és l'acudit, l'acudit d'Eugenio. Les blanques o les negres, tot un clàssic. No tenim aquí els, els aplausos i no sé què, perquè servidor és una mica despistat i els efectes de so que ara haurien d'haver entrat no han entrat, però no passa res. Bé, hem passat de la secció musical a la secció d'humor i ara passem a la tercera secció, que és la literària. La literària, com sabeu, sempre són contes, alguns més curts, alguns més llargs. En aquest cas és la nostra super Eva Mor, que ja se'ns està acabant el llibre, eh, nois? O sigui que d'aquí poc hauran de ser altres, altres contes que haurem de buscar. I és un conte que es diu Penalti i eh, eh, seguidament llegeixo. Bé, n'hem llegit d'altres, eh? O sigui, aquest és el que més ens ha agradat. Ha estat molt difícil, perquè aquest cop els contes eren molt divertits. Va, sí, ara sí, eh? Llegeixo. Penalti. Míralo. Ahí va, el crack del Formosa. José Fernández, colocando la pelota en el punto de penalti. Ya me tiró uno el año pasado. en la final de la categoría y lo marcó, pero él no sabe que me he estado preparando con creces toda la temporada por si esta situación se volvía a repetir. Yo pararé el penalti. No solo porque si no lo hago ellos se llevan el campeonato de nuevo, sino porque no soportaría otra vez la palmadita en la espalda del susodicho y que volviera a, decirme lo siento. Él mismo se hace llamar así, Vale, que ya lleva 30 goles este año, de los 35 que ha marcado su equipo. Vale que ya han venido a interesarse por él ojeadores de los grandes clubes. Vale que hasta tiene un club de fans, pero no es para tanto. Y ahora me mira y me sonríe. ¿Qué pretende? ¿Intimidarme? Pues yo le sonrío también. Es más, le sonrío tanto que creo que me brillan los dientes como en los dibujos animados. Tiemba, Joselito, tiembla. Pachulo, yo. Sinceramente, me había asustado más que hubiese lanzado el penalti Néstor, el chico venezolano que han fichado este año. Ese sí que es un crack. Que en la jugada del 2 a 0 me ha hecho un regate que me ha dejado clavado en el suelo. ¿Y donde estaba Pepe entonces? Muriéndose de envidia y de vanidad en la banda. Ya, ya sé que ha dicho, ha sido suyo el pase milimétrico que ha dado a Néstor, la oportunidad de marcar, pero quién ha marcado al final ha sido nuevo, ¿no? Ahí va Pepito, cogiendo carrerilla, pretendiendo hacerme creer que va a pegar al balón con todas sus fuerzas, exactamente igual que el año pasado. Y después, ¿para qué? Para engañarme, como aquel día, y dejarme en ridículo delante de todos con un chut suave pero estratégicamente dirigido a mi derecha. Huelga decir que me lancé sin pensármelo a la izquierda. Pues esta vez no pienso moverme hasta que no le haya hasta que no le haya dado al balón. Permaneceré inmóvil una milésima de segundo más y adivinaré la trayectoria de la pelota, seguro. A partir de hoy, eh, a Pepón le, le van a llamar solo P de penalti fallado. No me mira más, clava sus ojos en el suelo y sacude las botas y resopla. ¿Pero qué se cree? ¿Que le están enfocando las cámaras de televisión? ¿Y que esto es la final de algún campeonato del mundo? Me he hecho algo de, me saliva en las manos. Siempre queda bien. Me he pringado los guantes, super pringados, pero sí, así he conseguido dar un aire de seguridad. Ya va bien. Claro que tampoco sé si lo ha visto alguien. Arqueo levemente las rodillas, levanto la mirada, el árbitro que pita, P, que chuta y... Sangro. Sangro por la nariz, teñido, tendido boca arriba en el suelo. Me la ha roto. No me he movido ni un pelo y el chut ha salido a la velocidad de un ave directo al centro de la portería, donde estaba yo, inmóvil. El gol no ha subido al marcador y mis compañeros de equipo me felicitan. Es el mejor paradón de la historia del club. Y José Fernández, que se acerca, me da una palmadita en la espalda y me dice, lo siento. Bé, aquella raconta, suposo que us ha agradat. Jo trobo que té molta gràcia. I ara, mm, si de cop i de sobte, hem de tenir una... Nois, necessitem una, una música per acabar la secció aquesta literària, eh? perquè fa raro passar d'una cosa a l'altra així com així. Ja en buscarem alguna, doncs. Això, com us deia, tornem a la música. I ara tornem a la música de la mà del Dani, un tema que ha decidit el Dani, i és Estopa. Ja sé que ha sonat anteriorment, una vegada, però el Dani li mola molt i aleshores vam decidir que si li molava pues doncs sonaria. Concretament escoltarem un tema que es diu Malabares, del disc Voces de Ultratumba un super èxit d'Estopa, vaja, com tots els temes d'Estopa, perquè lo peten bastante, no? Doncs allà va, Dani, tot teu, eh? Malabares. matando aquests malabares que fan estopa i que el Dani no mola molt. Ara està el Dani, veus? mira així, en plan, està guai, està guai, està de subidon, mola. I ara anem ja cap al, cap al final del programa, encarem al final del programa i ho fem amb l'últim tema del dia. I també hi ha una repetició. En aquest cas és el Javi, el Javi que ha decidit què vol que soni i també tornem a, a un que ja va sonar, de fet va sonar al primer programa. Però escolta, tenim gustos doncs, que de vegades ens agraden molt. Per tant, sonarà un altre cop la Polla Records, però com que tenen tantíssims discos i tantíssims temes, és molt difícil repetir. Escoltarem un tema que es diu Congreso de Ratones, de l'àlbum Revolución de 1985. No ha passat temps ni anar. Quasi fa 31 anys d'això. Bueno, don allà, somi Revolución... Ah, no, perdón, Revolución, disc, al tema Congreso Ratones, La Polla Records. Ahí vamos. deixava claríssim. Eh? Bé, i hem d'anar acabant, però us volem dir que al proper programa hi haurà alguna sorpresa, així que us emplacem al proper programa perquè pot tenir continguts força, força, força especials, però no us dic massa res més. Thank you. Thank you.